book two สี่สิบสาม triinštirideset ที่สวนสัตว์วจิวัลสเกมวอร์ตูสวนสัตว์อยู่ที่นั่น t a ิ je ž i v a l s ว i ร์ตยีราฟอยู่ตรงนั้น Tam so žirafe. หมีอยู่ที่ไหนคีส so m e d v e d ช้างอยู่ที่ไหน Kje so s l o n งูอยู่ที่ไหน Kje s คาเชสิงโตอยู่ที่ไหน Kje so l e v ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปอิมามฟโตอัปรัตดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยอิมามทูดิฟิลมสกอคามารดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน k ี e ย e บตเตอรี่นกเพนกวินอยู่ที่ไหน k ี e ปิงวินี i จิงโจ้อยู่ที่ไหน Chi so kengurui? แรดอยู่ที่ไหน Chi so nosorogi? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Chi je stranišče? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Tam je ena kavarna. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Tam je ena restauracija. อูดอยู่ที่ไหน Kje so kamele? กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน Kje so gorile in zebre? เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Kje so tigri in krokodili?